آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك يا الله تعاليت يا سلام جرنا من نار يا مجيد اللهم أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله في مملكة مزهر her türlü السيد istilasından muhafaza buyur يا رب أمة محمد سن İslah ve muhafaza mansuru muzaffer eyle ya Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Midemize halal lokma nasibi müyesser eyle ya Bizi ibadet sevkinden mahrum eyleme ya Rabbi. Son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesini söyleyerek bize çene kapamak nasip Kadir de münkir ve nekir meleklerine bize iltifat nasip eyle ya. Ahirete intikal ettiğimiz zaman Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek yüzünü görüp elinden öpmek nasip eylesin. Bizi muhafaza buyur ya Rabbi. Cehennem azabından koru bizi ya Rabbi kuvvet, dirilik, sağlık ver ya Rabbi. Fatiha.